سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا Watakuambia mabedui waliobaki nyuma yametushughulisha mali yetu na ahali zetu basi tuombee msamaha wanasema kwa ndimi zao yasiyokuwamo katika nyoyo zao Sema, ni nani awezaye kukusaidieni chochote kwa Mwenyezi Mungu akitaka yeye kukudhuruni au akitaka kukunufaisheni? Basi Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Bal dhanantum an lan yanqaliba ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina dhalika fi qulubikum وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا lakini mlidhani kwamba mtume na waumini hawatarudi kabisa kwa ahali zao na mkapambiwa hayo katika nyoyo zenu na mkadhania dhana mbaya na mkawa watu wanaoangamia ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا na asiyemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake basi kwa hakika sisi tumewaandalia makafiri moto mkali ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi humsamehe amtakaye na humwadhibu amtakaye na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusamehe mwenye kurehemu Sayakulu almukhallafuna idha talaqtum ila maghanim litakhudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalama Allah قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا bal kanu la yafqahuna illa qalila waliobaki nyuma watasema mtapokwenda kuchukua ngawira tuwacheni tukufuateni wanataka kuyabadili maneno ya Mwenyezi Mungu sema hamtatufuata kabisa Mwenyezi Mungu alikwisha sema kama hivi zamani hapo watasema bali nyinyi mnatuhusudu sio bali walikuwa hawafahamu ila kidogo قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما Waambie walioachwa nyuma katika mabedui mtakujaitwa kwenda pigana na watu wakali wa vita mpigane nao au wasalimu amri basi mkitii Mwenyezi Mungu atakupeni ujira mzuri na mkigeuka kama mlivyogeuka kwanza atakuadhibuni kwa adhabu iliyo chungu Laisa ala al-a'ma harajun wala ala al-a'raj harajun wala ala al-marid harajun ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ومن يتول يعذبه ومن يتول يعذبه عذابا اليما kipofu hana lawama ولا كيغورو hana lawama ولا مغونجو hana lawama na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake atamuingiza katika mabustani yapitayo mito kati yake na atakayegeuka upande atamwadhibu kwa adhabu chungu Allahu akbar Allahu akbar La Watakwambia hao waliowekwa nyuma na unafiki wao katika wakati wa majangwani utaporejea kutoka safarini. Yametushughulisha mali yetu na hali zetu hata hatukuweza kutoka nawe. Basi tuombe maghfira. Wanasema hayo kwa ndimi zao yasiyokuwamo katika nyoyo zao. Sema kuwajibu. Nani anayeweza kukufanyia ni chochote kukulindeni na hukumu ya Mwenyezi Mungu pindi akitaka kukudhuruni? au akitaka kukufayeni bali Mwenyezi Mungu amevizunguka vyote mtendavyo kwa ujuzi wake bali nyinyi mlidhani kwamba mtume na waumini hawatarejea kabisa kwa watu wao baada ya vita vyao ndiyo maana mkabaki nyuma na mkadanganyika na hiyo dhana katika nyoyo zenu na mkadhania dhana mbovu katika mambo yenu yote na Mwenyezi Mungu alikushajua kuwa nyinyi ni watu walioangamia wenye kustahiki ghadhabu zake. Na asiyemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi sisi tumewatengenezea makafiri moto na waka kwa nguvu. Na Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye ufalme wa mbinguni na katika ardhi. ana upanga kwa mpango wa mwenye uweza, mwenye hikma. Humsamehe madhambi amtakaye na humwadhibu kwa hikma yake amtakaye. Na Mwenyezi Mungu ni mkuu wa kusamehe, mkunjufu wa rehema. Watasema hawa wakazi wa majangwani waliowekwa nyuma na unafiki wasitoke nawe. Mkenda kuchukua ngawira aliyokuahidi ni Mwenyezi Mungu kuzichukua. Tuacheni tukufuateni. Hao wanataka kuigeuza ile ahadi ya Mwenyezi Mungu juu ya ngawira hizo aliyowapa waliotoka na mtume kwenda kudaibia. Ewe Muhammadi waambie hamtatufuata. Hukumu kama hiyo ya kuzuia kufuata Mwenyezi Mungu aliyehukumia kabla ya hapo kwa mintarafu ya ngawira kwa waliotoka kwenda vitani pamoja na mtume wake. Wao watasema Mwenyezi Mungu hakukuamrisheni hayo bali nyinyi matuhusudu tu hamtaki tushirikiane nanyi bali watu hawa kwa haya wayasemayo hawafahamu sharia za Mwenyezi Mungu ila kwa fahamu chache. Waambie waliobaki nyuma wasitoke katika watu wa majangwani mtakujetakiwa kwenda pigana na watu wakali wa vita. Ikiwa mtaitikia wito huo, basi hapo Mwenyezi Mungu atakupeni ngawira nyingi katika dunia na thawabu katika akhera. Na mkikataa kama mlivyokushakataa kabla, basi Mwenyezi Mungu atakuadhibuni kwa adhabu ya mwisho wa uchungu. Kipofu hapati dhambi kuacha kwenda pigana na makafiri, wala kiguru hapati dhambi, wala mgonjwa hapati dhambi kadhalika. Kwani hao hawajiwezi na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake katika kila anachoamrisha na kukataza atamtia katika mabustani ya peponi yenye wasaa yapitayo mito kati yake na mwenye kuacha kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake basi yeye atamwadhibu adhabu iliyo chungu hadi